боби ёзда сипас ба ман ченкунаки асомонанде дода гуфтанд бархеста хонаи худо ва қурбонгоҳро чен намо ва дар он одамонеро ки парастиш мекунанд ҳисоб кун аммо ҳавлии берунаи хонаи худоро чен накун чунки он ба ғайриеҳудиён дода шудааст ва онҳо шаҳри уршалими муқаддасро чилу ду моҳ поймол хоҳанд кард ман ду шоҳидамро мефиристам ки либосҳояшон аз матои дағал духта шудааст онҳо ҳазору дусаду шаст рӯз пайғамбарӣ мекунанд онҳо ду дарахти зайтун ва ду чароғдоне мебошанд ки дар ҳузури худованди замин меистанд агар касе онҳоро озор диҳад оташе аз даҳонашон берун омада душманонашонро месӯзонанд ҳамин тавр ҳар касе ки онҳоро озор медиҳад نابود کرده می شود. آنها قدرت بستنی آسمان را دارند تا که در آن روزها هنگام پیغمبری کردنشان باران نبارد. همچنین آنها قدرت دارند که آب را به خون تبدیل دهند و هر وقتی که خواهند دنیا را با هر گونه آفت خراب سازند. وقت شاهدان کار خود را تمام می کنند. حیوانی وحشی از چاهی به تک برآمده бо шоҳидон меҷангад ва ғолиб омада онҳоро мекушад ҷасадҳояшон дар кӯчаи шаҳри бузург ки дар он худованди шоҳидон исо меҳкуб шуда буд мехобанд ин шаҳр ба таври рамзӣ садум ва миср номида мешавад аҳли ҳар халқу қавму забону миллат сеюним рӯз ҷасадҳояшонро тамошо мекунанд ва намегузоранд ки онҳоро гур кунанд сокинони замин аз мурдани онҳо хурсанд мешаванд ва базм ороста ба ҳамдигар тӯҳфа мефиристанд чунки ин ду пайғамбар онҳоро азоб медоданд аммо пас аз сею ним рӯз аз ҷониби худо нафаси ҳаёт омада ба шоҳидон медарояд ва онҳо ба по мехезанд ҳар кас ки онҳоро медид ба тарсу ҳарос меафтод сипас он ду пайғамбар аз осмон овози баланде мешунаванд ки ба онҳо мегӯяд ба ин ҷо бароед онҳо дар пеши назари душманони худ рӯи абр ба осмон мебароянд ҳамон соат заминҷунбии сахте ба амал меояд ки даҳ фоизи шаҳрро хароб мекунад ҳафт ҳазор одам нобуд мешавад ва боқимондагон ба тарсу ҳарос афтода худои осмонро бузург мехонанд инак балои дуюм гузашт лекин балои сеюм бо шитоб меояд сипас фариштаи ҳафтум карнаи худро навохт ва дар осмон овозҳои баланд шунида шуданд ки мегуфтанд подшоҳии ин дунё ба подшоҳии худованду таъиншудаи ӯ табдил ёфт ӯ абадан ҳукмронӣ хоҳад кард бисту чор пир ки дар пеши худо бар тахтҳои худ мешинанд рӯ ба замин ниҳода ба худо сажда карданд ва гуфтанд худованд худои тавоно ҳамоне ки буду ҳамоне ки ҳаст қувваи бузургатро намуда ошкор кардӣ ба подшоҳӣ шурӯъ аз ин туро сипосгузорем халқҳо омаданд ба хашм туро низ омад ғазаб вақт расид вақти ҳукми мурдагон вақти хизматгорону пайғамбаронат ҳам имондорони покат ки номат доранд эҳтирому иззат хурду калон ҳама гиранд ато ҳам харобкунандагони замин бигиранд зиту ҷазо сипас парастишгоҳи худо дар осмон кушода шуд ва дар он сандуқи аҳду паймони ӯ намудор гардид дар атроф раъду барқ мезад овозҳо шунида мешуд замин меҷунбид ва жолаи сахт меборид